بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سلم تسليما كثيرا أما بعد لو تنانزا كتاب ماهية السلفية تأليف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن البخاري حفظه الله تعالى عضو هيئة التدريس في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية Kitabu hichi Shekhe Allah amehifadhi, amekusudia kueleza maana ya neno salafia, ambapo watu wengi neno hili huwa wapa tabu kulielewa na kufahamu makusudio yake na malengo yaliyokusudiwa katika neno hili na wengi katika watu wamekuwa wakidhani kwamba salafia ni kundi kama vile yalivyo makundi ya Hizbu Tahriri au Al-Qaida au Ikhwan na wengineo katika makundi yaliyozuka, bali wengine wakadhani kwamba Salafia ni wafuasi wa Marekani ambao wanachukua posho kutoka katika serikali ya Marekani ndio imetengenezwa na Wamarekani. na wengine wakawa hawajui salafia ni nini, wakawa hawako egemeza kwenye chochote, bali wao tu wakawa wanajua kwamba salafia ni salafia, wakachanganywa katika uelewa wao na wale wenye kusema maneno huku na kule. Kwa hiyo kila utakachokisikia kinasemwa na wewe unasema, kila utakachokisikia kinasema na unasema, mpaka kusikia wakuta kuelewa kwako, ukajikuta moja kwa moja umejenga kwamba salafia ni staili fulani ya watu ambao labda ndio wamekuja katika zama zetu hizi. Siliiti kwamba ni kundi la bida, ni watu ambao wapo na wenyewe wamezuka wanajiita ni salafia. Katika sura kama hii iliyoenea ulimwenguni, Sheikh Abdallah Al-Bukhari hafidhahullahu ta'ala kaamua kuweka ufafanuzi wa neno hili kwa kutoa muhadhara uliokuwa unayaeleza yale ambayo yatamfanya mtu afahamu nini maana ya salafia. Kwa hiyo mhadhara kama mnavyouona ndio uliotengeneza hichi kitabu au uliotengeneza hii risala, na kama kawaida tutakuwa na baadhi ya nukat tutakuwa na baadhi ya nukat taanza na tamhidi kisha amepanga hapa nukta saba nukta ya kwanza ni kubainisha maana ya salaf katika lugha nukta ya pili ni maudhu ya hii risala man hum salafu istilahan na nukta ya tatu baudhul musammayati shar'iyyati lisalafi salih nukta ya nne hukumu ittibai wal intisabi ila salafiyya nukta ya tano fadhlu tibai salafi wa salafia ya kwanza ambayo iliyotangulia ni nukta ya nne hukumu ya kuwafuata au kufuata na kujinasibisha na salafia ya tano fadhila za kufuata salaf na usalaf nukta ya sita simatu wa maalimul manhaji salafi au salafia simat alama za hii njia na hii manhaji ya salafi kadhalika nukta ya mwisho ambayo ndio khatima kalimatun mudhi'atun fil bab kalimatun maneno mudhi'atun yanayoangaza huu mlango naangazia huu mlango au yanaangazia hii maudhu. Kwa nini tunasoma kitabu hichi? Tunasoma kitabu hichi kwa sababu kutaka kujifahamu, kutaka kujifahamu na kujijua ikiwa wewe ni katika wale ambao wanaojinasibisha na hii manhaji salaf, je, manhaji hii unaijua? Na utajua kwamba unaijua au huijui pale ambapo yatakapotajwa baadhi ya mambo yakawa yapo kinyume na kile ambacho unachokijua wewe, halafu yakathibitishwa mambo hayo kwamba ndio usalafu na hapa utamwona mtu ambaye anayetaka kheri, anayetaka kufahamu, unamkuta anajivua na ule umazoea umazoea wake, kwa sababu kawaida ya mwanadamu huwa anahisi kwamba akishaingia katika kundi fulani na akajinasibisha na kundi hilo, basi yeye ni miongoni mwao. Hili limewakuta wengi katika Waislamu wakawa wanajinasibisha na Uislamu hali ya kuwa Uislamu uko mbali na wao. Imewakuta katika ahli sunna wakawa wanajinasibisha na sunna hali ya kuwa sunna iko mbali na wao. Hivi ndivyo ambavyo mwanadamu alivyo, tabia ya kuzoea. Huko nyuma miaka si mingi Watu wengi wamekuwa wakijinasibisha na sunna kwa maana ya taasisi ya Ansar Sunna na kwa maana ya misikiti ya Ansar Sunna, na kwamba katika mji ima utakuwa Ansar Sunna au utakuwa kinyume chake, na ukiwa Ansar Sunna maana yake wewe utakuwa ni mtu wa sunna. Lakini mfano ni hapa hapa Kigoma, hapa hapa Kigoma kwamba Ansar Sunna ukiwaangalia wa Kigoma hawafanani hata na tablighi hata na tablighi kwa sababu tawakuta wananyoa ndevu hizi ndio madhahi za sunna za wazi kiachana na aqida yale ambayo mtu anaweza kujua kwamba wewe unajinasibisha na sunna basi atakuangalia uso wako mwanamme halafu hauna ndevu sasa wewe mtu wa sunna aina gani kwa sababu hata matablighi wapo katika bidaa yao ya tablighi pale ambapo katika su, katika sunna uh, ya ndevu waliona kwamba ni katika madhahir basi wakaitilia umuhimu pamoja na kwamba hilo aliwafanya wao kuwa watu wa sunna tamkuta mtu anazuru sunna buruza nguo tena buruza kweli kweli Utamkuta mtu Ansari Sunna anapinga hadithi sahihi, utamkuta mtu Ansari Sunna anapinga shafaa. Maajabu ya dunia, anasema kwamba shafaa hakuna, ni ushirikina. Ansari Sunna anakataa kunyoosha kidole wakati wa yake Asema haifai, unamfananisha una, una, una Allah na, ki, na kidole si wote katika wale waliokuwa na itikadi hizo, lakini wapo watu ambao nyinyi mnawafahamu, na wakitajwa Ansari Sunna wawili, mmoja yupo katika watu wenye itikadi kama hiyo. Sasa unafikiri kwamba tatizo ni nini? Tatizo ni nini? Tatizo ni kule kutokufahamu ile sunna aliyokuwa mtu anaitaka ni nini akajua kwamba sunna ni kapu au sunna ni mkoba sawa eh? kila utakachoingiza basi kimo ukiuliza makimo kwenye mkoba huu maadamu ule mkoba hautoboki hauna matobo si mbovu basi imo hiyo nini kama ndio hiyo hiyo imo kwa sababu gani? nilishaingia katika mdomo wa mkoba na nilishafunga na zip khalas. Sasa dini haiko hivyo. Dini pale ilipokuwa kwamba ni kwa dalili za kitabu na sunna, ili ujinasibishe na dini ni lazima uwe ni mtu ambaye unayefuata hizo dalili za kitabu na sunna, unazifuata baada ya kuwa unazijua na siku zifuata pia hivi hivi la baada ya kuwa unazifahamu umezisoma dalili ukazifahamu kisha ukazifuata hapo utanasibishwa na hicho ambacho unachokiitakidi katika dini yako hao ni msiba mkubwa ambao umeupata ulimwengu kila unayemuona katika hali ya iwija kila utakayemuona katika hali ya kuacha njia ya sawa sababu yake ni kuto kufahamu anaenda wapi, nini afate, nini aache. Na hili huwa linamfanya mtu mpaka anafikia hata nyekundu pia hajui kama nyekundu, wala nyeupe hajui kama nyeupe. Njia ndio moto ule, yanaenda tu hajui kwamba anakwenda kwenye moto mpaka atakapoingia motoni ndio anasema ingia kwenye moto hali hii inawakuta watu design hiyo kwa tukaona kuna msingi tukaona kuna umuhimu watu tufundishane hii manhaji ya salafia pamoja na kwamba manhaji ya salafia ndio uislamu wote kwa ujumla Islamu wote tunaosoma kuanzia aqida mpaka fiqhi ndiyo manhaji lakini kule kufahamu manhaji yenyewe ni nini hivi nyinyi hamshangai kwamba mpaka leo kuna mtu anajua Ansar Sunna ni dhehebu hamshangai kwa hilo kwamba leo kuna watu ukiwaambia Ansar Sunna si dhehebu mtagombana bali mpaka mtu atoa wakfu anasema mimi wakfu yangu naitoa kwa Ansar Sunna bila hata kujua kwamba wewe Ansar Sunna mwenyewe bako hata Ansar Sunna ni nani ni mtu wa bid'a au sio mtu wa bid'a kwamba ndio Ansar Sunna basi huyo huyo ndo nampa wakfu yangu sunniyun sio sunniyun hata akiwa ni rafidh Rafidhi akisema mimi nazar sunna anachukua zako nani wako. Utajua utakapoipeleka ni wapi. Sasa haya kwa kipindi kirefu yalikuwa hayatambuliki. Hatujui ambao waliokuwa katika wakati huo walighafilika au walifanya kusudi au kuna maslahi gani walioyaangalia kwa dhana zao pamoja na kwamba dhana hizo zitakuwa ni dhana za batil, hazikuwa sahihi, dhana fasid ambazo hazikuwa sahihi. Tukaona kuna umuhimu wa kusomeshana neno salafia, ili ukiingia katika manhaji hii ufahamu mimi nipo katika manhaji gani ambayo inataka inataka kitu gani. wazi ya jamaa. Naanza moja kwa moja na nukta ya kwanza. Wazi ya jamaa. Nukta ya kwanza katika mahi ya salafia anasema Sheikh Abdullah Al-Bukhari hafidhahullah bayanu maana salafiyati fi lugha ni kubainisha maana ya salafia katika lugha kubainisha maana ya salafia katika lugha anasema asinu wallamu walfa'u aslun yadullu ala taqaddumin wa sabaqi wa sabaqin lidha falafdhahu as-salafi fi lughati ta'ni falafzatu lugha falafzatu as-salafi fi lugha ta'ni al-mutaqaddim was-sadiq wa hiya jam'u salifin wa yujma'u ala aslafin wa sulufu sulufin wa salafi tunapotaka kujua maana ya salafia katika lugha tunarudi katika vitabu vya kamusi ya lugha ya Kiarabu kamusi aliyotumia hapa Sheikh al-Bukhari ni mujamu maqaisi lugha ibn Faris anasema sini na lam na fe ndio msingi unaojulisha kutangulia takaddumi wa sabqi yani maana yake ni kwamba ukiwa unataka neno lenye maana ya takaddum au sabiq ni kuangalia herufi hizi tatu sin, lam, fe. Sawa? Maana yake ni kwamba neno hili salaf lililojengwa na herufi hizi tatu katika lugha litakuwa na maana ya almutakaddimu wasabiqu sawa mtangu au aliyetangulia na hujumuishwa neno hili sawa kwa kusema salifin yujma'u ala aslaf وسلوف وسلاف na tukisema mufrad ambayo ni salif ambayo ni ismu man ismu fa'il yujma'u ala madha ala aslafin kadhalika yafaa kusema sulufin kadhalika unaweza ukasema sullath sawa kama ukiwakusanya Imam al-Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Imam Shafi, Ahmad ukasema sulufi sawa ukasema aslaf ukasema sullaf واضح لأن salifa huwa alladhi taqaddama wa sabaka. Kuingiza katika fahamu yako kwamba neno salaf lenye herufi sin, lam na fa ni mtu aliyetangulia. Kisha akasema watutlaku ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin lak min qarabatin wa nahwiha kadhalika hutumika neno hili kwa kila aliyetangulia na aliye kwa mtangu neno mutakaddim na neno sabiq mtu aliyetangulia na mtu aliyekuwa mtangu ni kwa maana moja sawa mtu aliyetangulia yutlaku wa yuradu bihi asabiq wa yutlaku wa yuradu bihi almutakaddim Wazi? Na zitakuja adila hapa. Sheikh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari tazileta dalili za kitabu na sunna zinazoonyesha maana ya salaf kwa mutakaddim na asabiq katika lugha. Wazi ya jamaa? Sasa tutlaqu ala kulli mutakaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha hutumika kwa kila aliyetangulia aliyekuwa ni mtangu wako katika ndugu na mfano wao kama neno salif anakuwa mutakaddim kwa sabiqin laka min qarabatika babu ha? mama bibi mama wa babu mama wa bibi baba wa babu baba wa bibi anaitwa ni salif sawa au salaf ومنه قول الله جل في علاه فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين Allah subhanahu wa ta'ala anasema tumewafanya kuwa ni watangu na mfano wa wale watakaokuja baadaye قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية السلف من تقدم من الآباء kwamba salafu ni wale ambao waliotangulia katika mababa na mababu na mababa wa mababu hakadha faj'alnahum mutaqaddimin liyatta'idha bihim al-akharun tumewafanya kuwa ni watangu ili wapate mauidha wengine watakaokuja baada yao ومنه قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف kwa inaelezewa hukumu ya kukusanya baina ya madada wawili sawa imma shaqiqat au liabi kwamba kitendo hicho kilikuwa kinafaa huko mwanzo lakini baada ya kuteremka Qur'an aya hii ikawa jambo hilo ni haramu na kukusanywa baina ya wadada wawili jambo hilo ni haramu ila ma kad salama isipokuwa yale ambayo tayari yalikwisha pita salaf ay illa ma kad sabaka wa taqadda wazi ay ma taqaddama min fi'likum yale yalotangulia katika vitendo vyenu fadhalika mutajafan anhu hayo mutajafan anhu ay mutakasar anhu tayari alikuwa kuna kusuru ya kufanya hivyo kwa hiyo amesamehewa haitakiwi kuendelea na kitendo hichi fal istithna'u 'anil ithmi la 'an jawazil fi'l sawa istithna hapa ni ya ki, ni ya kile ambacho kilichokuwa kinafanyika kisha yakawa yanapatikana madhambi kwa kitendo kile na sio istithna ya kujuzu kwa kwa kitendo walihadha yuqalu li fulani salafun karimun na kwa sababu hiyo husemwa kwa Waarabu wakitumia lafdhi hii fulanun li fulani salafun karim kama fulani ana wazazi wa karimu waliomtangulia sawa salafun karimun ana wazazi wa karim na tunaposema wazazi babu baba maana yake ni kama tunasema tuna una wale ambao waliokutangulia ambao ni wakarimu salafun karim ay aba'u mutakaddimun baba zake babu zake waliotangulia qalahu raghibul asfahani rahimahullah ta'ala fil mufradat صفحة 420 يا أسمى الإمام الراضي والأصفهاني قد katika وخصه الحافظ ابن الأثير والعلامة ابن منذور بالمتقدم والسابق في السن والفضل هل نينو hili لسلف hawa wanawachuoni wawili ambaye ni Ibn Manzur na Ibn al sawa wamelihusisha haswa kwa yule ambaye aliyetangulia katika umri na ubora kwamba salaf wa mtu fulani ni wale waliomtangulia kwanza katika umri ni wakubwa kwake kadhalika ni wabora kuliko yeye wamemtangulia kwenye ubora kwamba ni, ni watu wabora kuliko yeye kadhalika wamemtangulia katika umri kwamba wamezaliwa kabla yake sawa yani ukiangalia katika vitabu vya hawa watu wawili utawakuta kila wanapokuwa wanalitafsiri neno hili wanakusudia mutakaddimun wasabiq fi sinni walfadl sasa jamani katika lugha hiyo قال ابن منظور رحمه الله تعالى والسلف ايضا من تقدمك من ابائك salaf pia ni wale waliokutangulia katika wazazi wako wadhawi qarabatika na ndugu zako alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadli ambao hao wako juu yako katika umri na ubora walihadha anasema al-Imam Ibn Manzur summiya sadrul awwalu min at-tabi'ina salafus salih kwa sababu hiyo ndio maana lile kundi la mwanzo kabisa katika matabi'i wameitwa salafus salih ndio maana lile kundi la mwanzo kabisa katika matabi'in wameitwa salafu as-salih sawa maana patikana lisanu al-arab kadhalika an-nihaya واضح لابن الاثير anasema Sheikh Abdullah Allah yahfadhuhu wa mimma yadullu ala hadha al-ma'na ma jaa fi as-sahihayn min hadithi Aisha radhiyallahu anha والحديث فيه قصة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سار ابنته فاطمة رضي الله عنها فبكت Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfurahisha Fatima kawa Fatima ile akatokwa na machozi akalia falamma ra'a jazaaha saraha marratan ukhra mara ya kwanza alimhuzunisha saraha min ali, na mara ya pili alimfurahisha sawa alimwibia siri mara ya kwanza mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam binti yake akawa amesononeka na akawa amepatwa na huzuni alipoona huzuni wake akawa amemwibia siri mara nyingine akacheka akafurahi fasalatha aishatun falam tukhbirha fasalatha aisha falam tukhbirha Aisha akamuuliza Fatima radhiallahu anha akawa hakumwambia yani Fatima akawa hakumwambia Aisha kile ambacho alichomwibia siri Mtume sallallahu alaihi wasallam falamma tuwafia nabii sallallahu alaihi wasallam salatha maratan ukhra alipokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam Aisha akamuliza tena fajabataha Fatima radhiallahu anha biqauliha Fatima akamjibu Aisha radhiallahu anha kwa kumwambia amma hina sarani fil marrati alula fa akhbarani anna Jibril kana yuaridhuhu alqur'ana fi kulli sanatin marra wa annahu aradahu al'ana marratayn وقال لها وإني لا أرى الأجل لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك anasema mara ya kwanza aliponinong'oneza kiwa ananiambia siri aliniambia hivi kwamba Jibril alikuwa anamjia kumfanyia ardh Qur'ani yote mara moja kila mwaka Jibril alikuwa anakuja mara nyingi kwa Mtume sallama lakini ile ardhi ya Qur'an kama vile muraja sawa alikuwa anamjia kwa mwaka mara moja lakini mwaka huu amenijia mara mbili kisha mtume za sallama akamwambia hii hali hii ya kuniletea Qur'ani mara, mara mbili kwa mwaka mimi sioni isipokuwa ni maana yake ni kwamba wakati wa kufa kwangu umekaribia sababu ardhul Qur'an kawaida yangu mimi naletewa mara moja sasa mara hii mara mbili mimi nataka ku, na, na, nataka kusema kwamba itakuwa umri pia umefanyaje umekwisha sasa nakuhusia mwanangu mche Allah na usubiri mche Allah na usubiri kwani si vinginevyo mimi kwako wewe ni neema ya watangu wako Abu Sharifa naelewa maneno maneno mazito mimi kwako wewe ni neema ya watangu wako kama kuna watu waliokutangulia wazuri basi mimi ni mzuri kuliko wengine maana yake ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anamhusia binti yake baada ya kufa anatakiwa amfuate yeye anafuate nyendo zake na hili ndilo ambalo anatakiwa mzazi kumwambia watoto wako kwamba kama kutakuwa na tabia basi mtoto afuate tabia zako pamoja na kwamba kuna watoto wanasumbua ukiwachunguza kule kusumbua kwao ni tabia za wazazi wao tafahamiana eh? yaani kuna watoto wanasumbua ukiwachunguza kule kusumbua kwao ni tabia za wazazi wao bali kuna watoto ambao hali zao ni nzuri ukiwaangalia wazazi wao unakuta hali zao ni mbaya kuliko watoto wao wallahu almusta'an haya ni maajabu ya zama zetu hizi lakini mtume swalla salam amweka binti yake anamwambia kama mimi nahisi kwamba wakati wangu wa kufa umekaribia sasa unachotakiwa ni kufanya vitu viwili kwanza mche Allah yani muogope Allah kisha usubiri uwe na subra kwani mimi ni mtangu wako niliyokuwa mzuri ambao unatakiwa unifuate qalat Fatima anasema radhiallahu anha fabakaitu bukai alladhi raaiti na Fatima na Aisha alikuwa ni nani na nani yake ni mtu na mama yake na nikalia kile kilio ulichokiona cha mwanzo falamma raa jazai alipoona kule kusononeka kwangu sarani thania Mtume sallama alininong'oneza mara ya pili akala akasema ya Fatima tu ewe Fatima ala tardaina an takuni ala tardaina an takuni sayyidatu nisa'il mu'minina hivi wewe huridhii kuwa bibi sawa nasema bibi nakusudia mtukufu sawa na hivi huridhii wewe kuwa ni bibi wa wanawake wa Kiislamu kwamba wanawake wote wewe unakuwa mtukufu wao au sayyidatu nisa'i hadhihi al-umma au sayyida bibi au mtukufu wa wanawake wa umma huu huridhii hilo wazi jawabu yake nini kwamba mtume saa salam anamwambia wewe hivyo ndivyo ulivyo sawa kwamba wewe ni anti sayyidatu nisa'il mu'minina au sayyidatu nisa'i hadhihi lumma umma qalat anasema fadhahiktu dhahki alladhi ra'aiti, nikawa nimecheka kicheko ulichokiona. Aina mahalu shahid? Hmm? fa innahu ni'ma salafu ana laki. Hichi kisa ukisoma chote utakuja kuona kwamba Mtume sallallahu anamwambia binti yake kwamba yeye ni mzuri katika wazuri waliomtangulia, ni mzuri katika wazuri waliomtangulia. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم شارحا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نعم السلف أنا لك قال السلف المتقدم ومعناه أنا متقدم قدامك فتردين علي أي فتأتين علي واضح؟ أنا سيما الإمام النووي katika sharh sahihi muslimin sharihan qaula an-nabi sallama akiwa anasherehesha kauli ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hiyo iliyokuja katika kisa hichi fainahu ni'ma salafi ana laki qala anasema al-imam an-nawawi as-salafu al-mutakaddimu ha Anatokea mtu anasema anamfuata Imam Nawawi kisha anataka kukataa maana ya salafu ni nini. Imam Nawawi ni katika ulama wa Kishafi, madhhabi ya Shafii. Kitabu chake mashuhuri mnakifahamu. Naitwaje? Riyadhus Salihin. Maji kinafundishwa sana na watu wenye kujinasibisha na madhahabu hayo. Sasa miongoni mwa vitabu ambavyo alivyokuwa navyo alimamu an-Nawawi katika vitabu vyake vikubwa ni al-Minhaj sharhi sahihi Muslim al-Minhaj sharh sahihi Muslim ambayo ndio hii ukiangalia haya maneno utayapata humu kwamba salaf katika lugha almutakaddim kwa maana wa imana ya kauli ya mtume sallama ana mutakaddimun qudamaki mimi nime, ni mwenye kutangulia mbele yako oh mimi nimetangulia mbele yako fataridina alayya wewe unatakiwa unifuate mimi watoto wanatakiwa wafuate wazazi wao kwa ukiwa mzazi mwovu khurafi tuabida mushrik watoto watakuwa shirika watoto watakuwa watu wa bid'a Kiwa mzazi sunniyun salafiyun, watoto tutakuwa hivyo. Kwa mantiki hii, kama una watoto sawa, kisha wewe ukawa ni salafi, halafu watoto wako si masalafi, inabidi uangalie usalafi wako vizuri, inabidi ukague usalafi wako vizuri. Huu usalafi wangu ni wenyewe au sio? lakini inawezekana ukawa ni usalafu wa madai tu na watoto washakuwa wakubwa miaka 14 miaka 15 miaka sita wanaona huyu baba anadai tu inawezekana usalafi wako unaishia msikitini kufika hapa kwa mama skut mambo yote mama na mama yupo pale si mnapajua alipo mama yuko pale kwa mimi nitakuwa zangu huko angalia usalafi wako vizuri ikiwa kama wewe ni salafi ndio manhaji yako unaipenda kweli kweli kichwa kuuma kisha wakawa watoto wako wapo katika njia ambayo wewe huielewi kwa sababu siku zote mtume za salama anasema fataridina alayya e, Imam Shafi anasema fataridina alayya baada ya kuwa mimi ndio mtangu wako wewe ni lazima ufuate mkondo huu anasema hadha huwa almaana lughawi. sawa sawa mashaikh eh? hii ni maana ya salafi katika lugha tu anuliwa maana ya salafi katika katika lugha tu bado katika istilahi kama ukiwa ulikuwa jambo hili linakusumbua kulifahamu katika lugha ya Kiarabu basi lina maana hiyo naktafi bihadha alqadar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta